planti arboin por plida pluvo en Europo. Ne nur ondoi de varmego plioftijas, ancau la secezzo pro la varmigio de la tero plifortijos sur la Europa continento. Ciel esplorista te amo nun el calculis, celita reforstigo, povus almenau iom pli grandigi la quantoin da pluvo dum somero. Reforstigo estas considerata grava rimedo en la batalo contra la tutmonda climata criso. Arboi nome ligas climato damagian carbon dioxidon. Studajo, el la jaro 2019, ecz concludis che eblus ligi du triono in de ciui hom causitai en aer ligoi, se oni plantus tut monde unu miliardon da hectaroi da arbaroi. Seque levigis multe da critico, pritiu shaine tre simpla solvo. Fakte, la reforstigo en havas detale multain problemoin, cae crome, la plantado de arboi estas versaine tro mal rapida por fari e ficon contra la nun tempai en aerigoi. Malgrau tio, reforstigo estas considerata grava bufro, ancau por bremsi estonta in tendenzoin de la ter varmigio. Unu el ili estas la pli fortigianta secezzo, Tiun oni povas observi nun tempe en Europo. Ancau cetio, arboi povus helpi, raportas esploristoi de la Confederazia Tecnica Altlerneio Zuricho en faca periodaggio. La teamo tiu cele statistiche analisi statumoin pri la vetero. La calculoi resultigis che pli grandigo de Europa arbara areo, i equinono, pli estas ne realezza, la opinio de la autoro i de la studagio, pobus pli altigi la quanton da pluvo i e gis 8 procentoi. Tio estas proximume 0,13 mm en tago. Campoi cae pasteioi devus portio malaperi, La effetto ne nur aperus regione, diras la studaggio. Gi estus aparte forta en quelcae nun iam tre secae mediterraneae regionoi. Exemple ce la Adriatica Mar Bordo. Ciel la esploristoi concedas, la pli grandigio de la pluvo quanto quel cloque povus ancao negative effici, exemple en da tre humidai atlanticai regionoi. La effecto estas explicebla per la alia consistezzo de arbaroi. Ilia surfazzo bremsas la movigion de la aer amassoi cae samtempe productas plida turbuloi. Tiel pli altigas la probablezzo pri pluvo. Crome la vaporigio super arbaroi estas pli alta ol super agro campoi. Pro tio pli altigas la pluvo quantoi. Ciel la autoroi accentas, la calculoi en ancau multain necertetsoin. Reforstigo, tamen lau ili, restas grava, en la patalo contra la sequoi de la terva armigio gi nur ne estas tiel simpla, kiel tio jen kaj jen estas presentata.